Gel ey derviş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Niceler giderler, mürşid arayı, arayanlar buldu derde devayı. Bin yılda okusan aktan karayı, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Nice bin yıl bunda kalayım dersen, cümle kitapları bile alim dersen, her harfine yüz bin mana da versen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitapların herkes yere koydular. Sen bu ilmi kimden Edeceğim bu ilmi kimden elde ettiler bir kamil mürşide varmayınca olmaz eğlenen aşıklar gidelim bile nice sadıkların bağrını dele Muhammed'de delil Cebrail bile bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Yunus Emre bunda mana var indi. Bir kamil mürşide sende var indi. Hazreti Musa'ya Hızra var dendi. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. He, biz vardık peki kamil mürşide. E yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden, vusulden mahrum olur dediler.